E, e, efendim üzerine bir türkü yapılmış, onun, onun makamıyla söylüyor. Tatlı bu, bu değer diyor, bunun makamı şöyle olacak. Haydar'dan da öyle duydum. Hasan'dan da onun abi Hasan vardı rahmetli oldu Hasan Hoca. Sen ne biliyorsun ben ne biliyorum. Getir lan dedi bana. <laughs> tamam diyor sen biliyorsun. Sen dedim. Seni sevdiğime eylem Beni kam içinde hicranda koydum. Giydirim perişan hırkalarını. Bu buna bakanı. Ötekini de buna uyduruyor zaten. Anladım. <laughs> Şimdi şeyini alıyor, e, trafiğini alıyor, onun evet. sözlerini ona ekliyor değil mi? Sözünü eklerse sözün değeri kimin de mahalleyi buna şey diyor. Eski değil mi? değil Derdimin ortağı Sinem bülbülümü Andırırdın aleyler sümbülüme Demezdim el demez Bu güldü sırrımı Derdimi sizlere diyeyim dağlar Dağlar oy Dağlar oy Thank mm-hmm. you. Bana bir bileler Zülfün tenden Ben garibim kimse bilmez halimden var Elime yırdılar Gonca gülünden İstemem bu canı ben olayım dağlar Dağlar oy Dağlar oy Dağlar oy Canlar oy Başla suçumum irfanim için Eyledim burada bilmem ne için var Gözlerimden akan kanlı yaşıtım Ben de mahsudumu da bulayım dağlar Dağlar oy oy Dağlar oy Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programına Ekrem Çelebi'den alınan bir Kırıkkale türküsüyle başladık. Derdimin ortağı Sinem Bülbül'üm. Ben Ercüment Gürçay, sizlere bugün 2011 sonbaharında e, Gökçeada'da yaptığım bir canlı kayıttan sesler, türküler dinletmek istiyorum. E, teknik Masa'da arkadaşım Ömer Şahin de sağ olsun bana destek veriyor. Evet. 29 eh, eh, haftadır Anadolu'dan ve dünyanın dört bir tarafından dinle, eh, yıllardır dinlediğim ve sevdiğim sesleri, sözleri Açık Radyo'dan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün de hayatıma çok büyük değer katan bir ses, söz, yaşam ustasını sizlerle tanıştırmak istiyorum. Ee, az önce dinlediğimiz Kırıkkale türküsünde sesini e, duyduğumuz Anadolu erenlerinin son nefeslerinden e, Ali Ekber amcam yani Ali Ekber Karakuş birkaç gün önce 14 Kasım akşamı 18.20'de İzmir'de Hakk'a yürüdü. Bedeni 15 Kasım'da Ege Kent Cem Evi'nden e, yola çıkarıldı ve Ulukent mezarlığında doğaya, börtü böceğe emanet edildi. Yanına da oğlu Cemal'in Abdal Musa'dan getirdiği mis kokulu yedi tane elma bırakıldı. Doğada hiçbir şey yok olmuyor, başka bir şeye dönüşerek yaşamaya devam ediyor. Alevi inancında da ölmek, yok olmak diye bir şey e, yoktur. E, don değiştirmek vardır, yani yaşamın başka canlıların yaşamında e, devam ettiğine inanılır. O nedenle de insanın e, vefatı hayatının sonu olarak görülmez. E, tanrısal öz taşıyan insanın e, nurundan yaratıldığı, hakka geri döndüğü, hakka gittiği kabul edilir. E, mutlak ölüm yoktur. Yani göçmek, sır olmak vardır. Aslına dönenin sonraki hayatı geride kalan bizler için bir sırdır. Bilemeyiz. Ama Ali Ekber amcamın doğanın, yaşamın döngüsüne karışan bedeni, rüzgara karışan ruhu ve sesi, sözü kendinden öncekiler gibi yeryüzündeki yolculuğuna sonsuza kadar devam edecek bunu biliyoruz. Ali Ekber Karakuş'un anıları, yüzü e, gözlerimizin önünde, sesi, sözü her an kulaklarımızda, dokunuşu, kucaklamaları tenlerimizde sonsuza kadar yaşayacak. Anadolu hemşehrimiz yazar William Saroyan e, diyordu ki işte hiç kimse hakkında bir şey yazılmadan bu dünyadan gitmemeli. E, ben de bugün Yeşil Gazete'de Babil'den sonra köşemde Ali Ekber Karakuş'u yazdım. Ve bugün de programda onun sesini sözünü e, sizlere taşımak istiyorum. Onun hakkında daha çok şeyler yazılacak, e, söylenecek elbette. Ee, bugün dinleteceğim kayıtları 2011 yılının soğuk ve rüzgarlı gri bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir evde soba başında yaptığımız bir dost meclisinde kaydetmiştim. O gün e, bağlamayı sevgili arkadaşım e, Murat Işık çalmıştı. Ali Ekber amcamın e, bugün de Gökçeada'da yaşayan oğlu sevgili Cemal Karakuş ve adaya o hafta İstanbul'dan birlikte gittiğim sevgili arkadaşım Ali Rıza Özkan ile bendeniz o gün <laughs> meclisi tamamlamıştık. Unutulmaz bir gündü, unutulmaz bir haftaydı benim için. E, kayıtlar çok iyi olmasa da Ali Ekber amcamın güzel sesi, sözü sizlere de ulaşsın istedim. E, bugün 14 türkü seçtim. İzninizle programa bu türküleri dinleterek e, devam etmek istiyorum. Şimdi sırada Tahsin Nahit'ten alınan bir Çankırı kaçakçı türküsü var. da meskenimiz ilimiz, kim bilir kimlerde kalır ölümüz diyor Ali Ekber Karakuş. Dinliyoruz. Aman gezdir alan da gezdirir Kıratı gezdir Elin kaçtı da dağlar Maşallah yazdır Ne kadar ne testem de yavrum ey, o kadar azdır. Bey pazarda meskanımız elimiz Kim bilir ki nerede kalır ölümümüz ölümümüz uyur Aman ne kadar metesem de yavrum ey batar azdı Bey pazardan eski anımız elimiz Kim bilir ki nerede kalır ölümümüz Ölümümüz Thank you. da Yokuşa da Yokuşun başına da beni Dayan bir kevran 500 atlıya da yavrum ey, ey, ey, Ben oldum seyran Bey pazarda meskanımız elimiz Kim bilir ki nerede kalır ölümümüz Ölümümüz o yok Aman 500 atlıya da yavrum ey Ben oldum seyran Bey pazarda met yalnız elimiz Elimiz oyun Valla Var bir bey daha var <laughs> Bir eli varın bir geri Thank you. Hikâle gitmezdi de yavrum ey, ey, ey, ey. Kırat verilme Bey pazarda eski anımız eğlidir Kim bilir ki nerede kalır ölümümüz Ölümümüz Thank you. Aman kelle gitme güde yavrum ey Kırat verilme ey Bey pazarı meskanımız elimiz Kim bilir ki nerede kalır ölümümüz Ölümüz oyun Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Alekber amcamın Alekber Karakuş'un 2011 e, yılının soğuk ve rüzgarlı bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir dost meclisinde yaptığım e, ses kayıtlarını dinletiyorum. Ali Ekber Karakuş 1932'de Çorum Alaca'nın Harhar köyünde dünyaya gelmiş. İşte müzikle e, tanışması da 1945'li yıllara denk e, düşüyormuş. Yöre sanatçısı Hüseyin Çırakman'ın çevresinde gelişen dost meclisine katılırmış. Ritim çalar, dem tutarmış. O yaşlarda Çerkez düğünlerine de ritim çalması için davet edilirmiş. Oğlu Cemal'in anlattığına göre Ali Ekber amca Çerkez oyunlarında <laughs> çok güzel oynarmış. Şimdi sırada Çorumlu Aşık Hüseyin Çırakman'dan e, alınan bir türkü var. E, bugün bize hoş geldiniz Erenler. E, bu türküde de bağlamayı yine sevgili Murat Işık çalıyor. Ali Ekber Karakuş'tan dinliyoruz. Babam beni çocukken Hüseyin Çırakman'ın o evine götürmüştü. Hatırlıyor musun? Hüseyin Çırakman'ın. Evet. Orada Haydar amcamlarla falan böyle bir kayıt yapıyordunuz. Evet. Öyle. Ondan sonra... Çırakman öldü mü acaba ya? Hasta diyorlardı ama. Hiç bilmiyorum. Hüseyin Çırak, Çırakman'ı bilirsiniz değil mi? Nerede adamdır ha? Ben de Baba bir de Hüseyin Çırakman'dan bir şey söylesene. Arzu ederdiniz bir yol vermeye Bugün bize hoş geldiniz erenler Muhabbet bağrında hey dost güller dermeye Bugün bize hoş geldin edenler Bugün bile hoş geldin edenler Thank you. gelince dünyalar vermiş idi Büyük bir babanın heyros torunlarıyız. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bugün bize hoş geldiniz erenler. İsten alışırak malı sözünden Zerre kaçmaz hariflerin gözünden Kemal Atatürk'ün hey dost aydın izinden Bugün bize hoş geldin derenden Bugün bize hoş geldin derenden Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Ali Ekber amcamın Ali Ekber Karakuş'un 2011 yılının soğuk ve rüzgarlı bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir dost meclisinde yaptığım e, ses kayıtlarını dinletiyorum. E, Ali Ekber amcam 1955'te devlet demiryollarında santral memuru olarak çalışmaya başlamış. İşte Morse, Morse alfabesini öğrenmiş, telex ve telgraf kullanmış. O yıllarda bütün e, devlet memurlarına ilk yardım öğretilirmiş. Cemal'in anlattığına göre Ali Ekber amca öğrendiklerini her zaman cesaretle kullanmış, e, insanları hayata tutundurmuş. Sonra Demiryolları Hastanesi'nde çalışmaya devam etmiş, oradan da emekli olmuş. Ankara'da yaşadığı yıllarda da müziğin peşinden gitmiş, birçok halk müziği sanatçısını da orada tanımış. Bu isimlerden birisi de Feyzullah Çınar olmuş. Şimdi peş peşe iki türkü dinletmek istiyorum. Önce Doldur Meyhaneci ve ardından Ben Bu Aşkın Çilesini Çektim. Bağlamada yine Murat Işık var. Ali Ekber Karakuş'tan peş peşe iki Feyzullah Çınar türküsü dinliyoruz. Kaleler'de Feyzullah Çınar'la birlikte oturmuşlukları var. Hı hı. Şeyde Haşim'in şey takıyordu, silah takıyordu da Haşim'in dükkanına gelmişti. Biz de Haydar'la oraya gittik. Rahmetli Feyzullah Çınar geldi. Orada bir de hız vardı. Orada bir arkadaşım birisi babacının ne olursun bir iki biri söyle dedi. Şey, Feyzullah Çınar'a. O da eline saz aldı. Rahmetli olsun. Doldur vehaleti bir daha doldur. Beş lira borç aldım paralıyım ben. Dolusunu da getir boşunu kaldır. Bugün sabahçıyım buralıyım ben. Buralıyım ben. Buralıyım. Alem zevkten içerderse kederden Bu yoksulluk biraz kaldı kederden Yardan ayrılmak varmış. He, yardan ayrılmak da varmış kaderde. Ne kadar talih çileliğimden, çileliğimden, çileliğimden. İçip içip sarhoş olmak istiyorum. Sızıp bir köşede kalmak istiyorum. Yaşamayı da değil ölmek istiyorum. Bir güzel elinden yaralıyım ben. Yaralıyım ben. Yaralıyım ben. Música Ben bu aşkı çilesini Yalan çektim, tüter çektim yedim gonca sillesini Bülbül gibi öte çekti Yedim gonca sillesini Bülbül gibi ötecektir. dizgin etsem aşkın atını geçer go yedi katı yalan dünya meşakkatın Gah bitmez gah bitecektir Yalan dünya meşakkatın Gah bitmez gah biter Thank you. gider Yoksa cana midir? Ey oğlum derdi dertlidir Ben ondan beş beter çektim Yok der, dert midir? Ben ondan beş beter çektim. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Ali Ekber amcamın, Ali Ekber Karakuş'un 2011 yılının soğuk ve e, rüzgarlı bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir dost meclisinde yaptığım ses kayıtlarını dinletiyorum. Şimdi sırada Şemsi Yastıman'dan alınan bir Orta Anadolu türküsü var. Ankara'da yedim taze meyveyi. Bağlamada Murat Işık var. Ali Ekber Karakuş'tan dinliyoruz. Ankara'daydı Tardım el boyuna Boşaltın o müşterileri benden beri benim kıyamım Kim alama söyleyin, anam anasın Anamdan gayrısı dene, yalan anasın Söyleyin ana beni, anam anasın babam oğlu hastara serin eylesin. dedi geri yolla beni Söyleyin anama ne anam ağlasın Anamdan gayrısine ne yalan ağlasın Anama söyleyin anam ağlasın Babam oğlu var serin eylesin. Şimdi sırada iki türkü daha var. İlk türküde bağlama yok. Ali Ekber amcam güzel sesiyle yorumluyor türküyü. Mustafa Kul'dan alınan bir Erzincan türküsü Alageyik. Ve ardından Ahmet Yamacı'dan alınan bir Malatya türküsü var. Aşağıdan gelir omuz omuza. Bu türküde bağlamasıyla Murat Işık, Ali Ekber Karakuş'a eşlik ediyor. Dinliyoruz. Aman alageyik Ne boynunu sallarsın Kemend atıp yar yol mu bağlarsın Aman aman bana derler Neden gülmez alarsın, alarsın? Ya ben ağlamayım da kimler ağlasın Aman aman Aman aman Aman aman Aman dokunmayın. Bir yaralı yanım var. Söyletmeyin efkarım var gamım var. Aman aman Aman bana derler Şu gurbette neyin var kimin var of of Ah bilmezler ki kara gözlü yavrum var Aman aman Aman aman Aman aman, Aşağıdan gelir omuz omuza Omuz omuza Kiden de karışmış alev Aman aman aman aman aman gülen gider Benden selam söyleyin o vefasıza, o vefasıza. Baba bayram rızanım aman aman aman aman aman mübarek olsun. Kibra bayram rızanım aman aman aman aman aman hayırlı olsun. Duvara yaslandım, sigaram içem, sigaram içem. Yağlı kurşun geldi önüm aman aman aman aman aman ben nereye kaçacağım Kanatlarım yok ki yok ki havaya uçam Havaya uçam Baba bayram kurbanım aman aman aman aman aman hayırlı olsun. Kira bayramı zalem aman aman aman aman aman mübarek olsun. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Ali Ekber amcamın, Ali Ekber Karakuş'un 2011 yılının soğuk ve rüzgarlı bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir ıı, dost meclisinde yaptığım ses kayıtlarını dinletiyorum. Sırada Ali Ekber Karakuş'tan dinleyeceğimiz iki türkü daha var. Önce İbrahim Bakır'dan alınan bir Yozgat türküsü, bir çift turna gördüm. Ardından Sefil Selim'den alınan bir e, başka türkü var. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Bağlamada yine Murat Işık var. Ali Ekber Karakuş'tan dinliyoruz. Müzik Üstüne gördüm dur dağlarda Seversen Mevla'yı kalmayorlarda Kalmayorlarda Sizi bekleyen var bizim ellerde Bizim doğru gidin durmalar Dedim durmalar kalbimi açtım El vurup yaremin Kaşını deştim Yaramı deştim Eşinden ayrıldım Yolumu şaştım Doğru bir katere gidin Hızlı gitmem bizim köye varınca Selam söyler eşe dosta sorunca Dosta sorunca Sağ selamet mezgilin alınca Benden gele selam Söylen zurnalar, söylen Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Mertli kırkasını giydim giyelini Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz bir sana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı. Bir sana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı. Canım olsun da benleyim esimi Ehlen bitti sevdim dediler husul Kimi korkak diyor kimisi cesur Kurdele koyunu yaydım yalalı ya yanır, ya yanır. Kurdele boyumu yaydım, ya yanır, ya yanır, ya yanır. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ee, bugün sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Ali Ekber amcamın, Ali Ekber Karakuş'un 2011 yılının e, bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir dost meclisinde yaptığım ses kayıtlarını dinletiyorum. Şimdi sırada Kul Hüseyin'den e, bir beyit var. Ardından yine Kul alınan bir Bektaşi turnası dinleyeceğiz. Bu iki türküde bağlamasıyla e, yine Murat Işık Ali Ekber amca eşlik ediyor. E, dinliyoruz. Öndedir ki haka varalım, varalım vay vay vay. Garip dergâhına da yüzler sürelim, sürelim dost dost. Can başmadan gidip de şahe görelim, görelim, görelim vay vay vay. Senden o sultanı da gördün mü durmam, durmam, durmam, durmam. Onların sırrına da girdim mi durmam, durmam oy Aman can baş feda gidip şahı görelim, görelim, görelim dostum. Senden o sultanı da gördüm mü durnam, durnam, durnam, durnam oy oy. Onların sırrına da girdim mi durnam, durnam oy oy. Thank you. Aman Farid'im gezersin beni fenayı Tadat diyarmadan indin durnam durnam oyam oyam Medine şerinde Fadime anayı anayı vay vay anayı dostum Yolun makamını da gördün mü? Durnam, durnam, durnam, durnam, oy oy. Fatime Ana'ya da yüzler sürdüm mü? Durnam, durnam, oy oy. Thank you. Açık Radyo 94.9 Babil'den e, sonra programında bugün e, sizlere birkaç gün önce 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Ali Ekber amcamın, Ali Ekber Karakuş'un 2011 yılının soğuk ve rüzgarlı bir sonbahar gününde Gökçeada'da bir dost meclisinde yaptığım ses kayıtlarını dinlettiğim programın sonuna doğru geliyoruz. 1985'ten beri hemen her yıl e, Gökçeada'ya gidiyorum. Ali Ekber amcayla da 2000 yılında Muammer Ketencoğlu'nun Tepeköy'de vereceği bir konser için adaya gittiğimiz sırada tanışmıştım. Kaleköy'de bir lokantada Muammer ve arkadaşlarımızla oturuyorduk. Kalabalık bir gruptuk. Bir ara bir, birisi masamıza bir poşet imroz üzümü bıraktı. Ertesi gün buluşmak üzere o arkadaşımızla ayaküstü sohbet ettik. Sabah ilk işimiz e, Kaleköy plajındaki jandarma kampının arkasındaki düzlüğe kurulu çadırlara e, gittik. E, Cemal'i bulduk. Ali Ekber amcayla ve Cefa İlanay'la, Mine ile ve diğer dostlarla o gün tanıştık. Ondan sonra Gökçeada benim için daha da anlam kazandı. Sonra her fırsatta Ankara'da veya Gökçeada'da bir araya geldik. Ali Ekber amcayla adada üzüm topladık. Üzümlerden şarap yaptık, içtik, muhabbet ettik, türküler söyledik, gezdik, dolaştık. Deniz kenarına, adanın tarih ve hüzün kokan eski köylerine gittik. 2012 yılında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ni kurarken aydınlardan, sanatçılardan yüzlerce destek yazıları gelmişti. Ee, doğa tutkunu Ali Ekber amca ve oğlu Cemal de canı gönülden yazdıkları yazılarıyla bizi onurlandırmışlardı. Sonra uzun süren bir hastalık dönemi başladı onun için. Artık e, e türkü söylemekte e, zorlanıyordu. Ali Ekber amca tıpkı ulu ağaçlar gibi hep ayaktaydı. Emekli olduktan sonra 30 yıl boyunca hep çalışmış. Milli piyango bileti satmış, manavlık yapmış, baca temizleme işine girmiş ve daha birçok iş. Hepsinin çok güzel espri, e, esprili hikayeleri de var. 2014 e, yılında Çeşme e, Germiyan köyünde yaşadığım günlerde İzmir'den beni ziyarete gelmişlerdi. E, Mine'nin rahatsızlığı ilerliyordu. Önce kızı Mine bu hayata veda etti. Geçen günde Ali Ekber amcayı Hakk'a uğurladık. Kimseye yük olmadı, hep başkalarını düşündü. Öyle ki vasiyetinde ben nerede ölürsem beni orada toprağa verin diyormuş. Yani <laughs> beni taşıma külfetini <laughs> yaşamayın istiyormuş. Öyle de oldu. İzmir'de 1908'de hayata veda etti ve Ankara'da veya Gökçeada'da değil hemen oracıkta İzmir e, Ulukent Gömütlüğü'nde doğaya, toprağa emanet edildi. Programa ondan dinleyeceğimiz iki türküyle son vermek istiyorum. Kırşehirli Neşet Ertaş'tan alınan iki türkü dinleyeceğiz. Önce iki büyük nimetim var, biri anam biri yarim ve ardından Zahidem. Haftaya cumartesi 16'da Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında yeniden görüşebilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay ve teknik masada arkadaşım Ömer Şahin'le birlikte dileriz ki Ali Ekber Karakuş'un hizmet ettiği gerçeklerin demi her zaman e, kılavuzumuz olsun. Ali Ekber Karakuş'tan dinleyeceğimiz iki Neşet Ertaş türküsüyle program sona eriyor. Hepinize sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Esen kalın. Thank <laughs> you. İki büyük nimetim var Biri anam, biri yarim İkisine de Hürmetine değil Hürmetim var Bir ana bana deyip de geçirme O yarana da seçilme İkisine de kıymet biçilmez Zahiden mı olur Ne olacak halin Yeni bir laf duydum Kırdı dilim Gelenden geçenden olur haberin aldı.